mwaramutse canke mwiriwe bivana naho muherereye uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ku nama mukurikirana kuri radio isanganiro mu gitondo ca buri munsi w'Imana kuva igihe c'isaha zibiri gushika isaha zitatu no ku munsi wa gatatu kuva igihe c'isaha zibiri z'ijoro gushika isaha zitatu muti none uno munsi tubayagira kuki dukoraniye ku nama ngo tuyage n'abatumire ku bijanye n'ibiganiro vy'amahoro bibera hanze bihuza abarundi haraheze imyaka ibiri akarere kagenye umuhuza muri izo biganiro uwo nawe we ni William Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania mu ntango z'uno mwaka wa 2017 yari yifuje ko kwigenekerezo rya 30 ukwezi kwa gatandatu guheze hari kuba habonetse amasezerano hagati y'impande zibiri ibitahavuye biba bamwe bati ibyo biba abandi nabo bati hari uruhande uruca ruriya rwatumye ibyo biganiro bidindira mu kiganiro ku nama twatumiye abatandukanye bashobora guterera kugira ngo haboneke inyishu ku bibazo abarundi bibaza muri kino gihe ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu no gutanga inyigisho zo gukunda igihugu bwaserukiwe ku nama n'umwunganirizi akaba n'umuvugizi eh, Teresiyo Ntayiraja turabaramukije turabaha ikaze ku nama ndakuramukije umesha makuru ndaramukije bagenda turi kumwe hano n'abarundi bose bariko batumviza eka mbere n'abanyamahanga mhm. umugambwe Sawanya Frodebu uhagarariwe na Leonce ngenda kumana icaba bacu mukuru w'uwo mugambwe muri kino kiyago namwe gwe turabaha karibu eh, murakoze cyane kandi mwakoze no kuntumira mhm. abere gashatsi arunguye umugambwe w'abadasigana iprona we yishikiye hano muri studio ya radio isanganiro kaze kunama na mwebwe ku byerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo uburundi bwugorore twinjire mu kiganiro ku nama n'ikibazo cya mbere ndoresha ku batumire bose mbere kwa tenesiyo ntayiraja umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushirangaje bw'intwaro hagati mu gihugu no kwigisha gukundisha igihugu umuhuza yari yifuje ko ibiganiro byari kurangira kuwa mirongo itatu kwezi kwa gatandatu guheze ibitabaye mwebwe mwibaza ko byaba byaramunaniye canke ni leta nawe bitavuga rumwe baba baratumye ibi biganiro bitarangira nk'uko yari yabyifuje eh, murakoze kumva icyo kibazo eh, ubwa mbere kwagomba gushimira umuhuza kugize ati reka nabatume ko vyihuta kugira ngo ibintu bigende neza ariko rero kuvuga yuko atanakimwe yashyitse ko twebwe muri leta siko tubibona mhm. twebwe turabona ko hari ibyo yashoboye n'ibyo atashoboye hari intabwe yashoboye gushikako ni atarashikako uti gute maze kugira ngo batere baje imbere murakoze mm-hmm. turabashimiye cyane interesiyo ntiraja kumbure tuhava dushika kuraho hantu muvuze muti eh, hariho ivyamugoye murebe tugira kumurire reka tuje kwa Leonce yongena kumana icaba bacu mukuru umugambwe sawa nyafrudebu eh, Leonce yongena kumana eh, ihangira umuhuza ari yihaye yarishitse ko mbega vyaramunaniye canke muri mwebwe mu butavuga rumwe na leta nimwe mwamuremere nimwe mwadindije ibiganiro abarundi tunga ry'igihugu rigasinzikara cyane kugira ngiraho ukongerekana umwimbu abahinga batubwira ngo kugenda kujya mu aho kugenda kuduga niko batubwira rero tujya dusanga no mu nzego zijejwe gucungiramo n'umutekano ibibazo biriyo bya politiki ibibazo by'amoko biriko biragaruka dusanga urwaruka ruriko rurajuragirika kera urabona abantu bavukana imbuto amasaka n'ibindi ko batubwira ariko batubwiye ko haba ari umuntu yadushira mu muranda ko bashaka ubu rero hoho ubu ngiravukana ubu ngiravukana grenade rero mhm. ubu ngiravukana grenade ni nk'ubu ubu uzotwara ibyo byose rero twe twavuga tuti biroroshe ko twobiganira bazoba ba mbere kugira ngo duhera heza twubake igihugu ibi byo mu ntango rero muvuze muti ku ruhande rwa leta y'u Burundi niyo batu niyo byatumye bidindira mu majambo makeya yego reka duhe ijambo Abel Gashatsa arongoye umuganga badasigana iprona eh, ikibazo mwacumvise ni kindi umuhuza ntiyashitse kwihangiro yari ihaye ryo kugenekerezo ya 30 ukwezi kwa gatandatu guheze mbega mwibaza yuko ari bande batumye umuhuza adashobora gushika kuri iryo hangiro mbega byo byaramunaniye ego murakoze kuri icyo kibazo eh, bagenzanje bahejeje kuvuga bavuze umwe ngo ni leta uwundi ati yaragerageje jewe ndiko ndaraba mu muganga w'abadasigana ipironi bwa mbere ibyo biganiro twarabikurikiranye byose burya umuhuza eh, yakiriye intumwa ziva hanze n'ibujumbura inshuro zine twebwe rero umuganga w'abadasigana ipironi niho twari turi umuhuza yarishikiye ngaha ndetse ararungika intumwa ziwe ngaha mu burundi inshuro zitatu bisigura ko eh, atawovuga ko umuhuza yarakoze kandi icyari gikomeye urabye ingene ibi biganiro byatanguye icyatumye biba byari bikenewe ko akarere ko amakungu ko ndetse umuhuza amenya ibiva mu mitima y'abarundi twebwe rero turabye ingene twabikurikiranye eh, umuhuza ngira ngo yarakoresheje uburyo bwiwe metodology yiwe mu kutwumviriza jewe ndavye inshuro zitatu nagiye arusha n'inshuro imwe twahobananye n'umuhuza ngaha mu bisanzwe nta biganiro nyezina twavuga bimwe aho umure na gashatsi bicarana bakavugana baharira umuhuza yakoresheje uburyo novuga ko yarategura ibibazo akaheza ka raba barundi baje bava mu Burundi no hanze akaheza akabahereza ibyo bibazo maze umugwi wose ukagira ico shikirije no kuvuga ko habaye imibonano n'umuhuza habaye imibonano eh, yakoresheje ubuhinga bundi habaye imibonano n'umuhuza twebwe mu mugambwe adasigana ipano yawe ku bibazo byose yashikirije ndetse n’ibyo tubona twaragize ico dushikirije n'iyindi migwi yose yaragize icishikirije rero umuhuza mu nyuma aravuga yuko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo itariki ya mirongo itatu na rimwe kwezi kwa gatandatu cyangwa mirongo itatu bibe bihetse cyane nuvuga ko abarundi batwumva niwo kwihebura ngo ibiganiro ngo ntaho byagetse mhm. kuko eh, urashobora kuha ihangiro ubu turi mu kwezi kwindwi mu ntango yarabaye ubu dusigaje imyaka ibiri kugira n'uvuga imyaka ibiri kugira tujye mu yandi matora kandi tugumye tudindiza ibintu turashobora kuja mu ngorane zidasanzwe mm-hmm. aho igihugu cyo buri nzego twe rero siho twifuza twoganira umugwiseni mu kwezi k'icumi na kabiri urarangiza ikiringo cyawe mm-hmm. ubu rero ibiganiro ibyo baganira cyane cyane berekeza amatora y'ibihumbi na mirongo ibiri birahari leta rize irebe kwega amaguru eh, imigambwe abayo bo muri opozisiyo bo hanze abahunze cyane cyane hari ibibazo byinshi by'abantu bahunze bakeneye nabo kuzoza muri ayo matora mhm. donke rero umuhuza umuhuza twaramuhaye la matière nakore nakore mhm. nakore hama ikindi novuga eh, muhuza abo umuhuza koko kuko twebwe birantangaza cyane eh, umuhuza aza ngaha hari ngaha twese amaradiyo nimwe mwamubaza agashikiriza iri jambo amezi abiri aheza agaca avuga ibindi uca wumva ko Eh, bogira umusimamo bagakora hama tukaraba iyo tuca mm. naho rero nibaza ko abarundi bagiye hamwe bakagira umutima uri hamwe tukaganira cyane cyane dufise icyo tugomba gushika ko mm. tutagomba gutegana imyereka nta nkeka ko uyu mwaka worangira ibiganiro byamaze gutanga intumbero y'ingene twakwitegurira amatora y'ibihumbi na mirongo ibiri mm. batuha ijambo Faustin Ndikumana Faustin Ndikumana murongo yishiramwe Parseme rikangurira abarundi guhindura ingendo mwarakurikiranye ingendo muhuza eh, yatunganije bino biganiro aranavuga ati kwigerekezo ya itatu nifuza ko bahabonetse amasezerano ntivyabaye muri sosiyete civile mubona habuze iki ubwa mbere ho cyo nagira mvuge eh, nuko burya abarundi turakwiye kubanza tukabanza tukarabya igihugu cacu tukamenya yuko ari twe turondera ineza iki hanyuma iyo ukurondera igihugu cawe ineza igihugu cawe ubanza kuraba aho kigeze nagira ntirakamanye politike y'abari bari ku butegetsi cyangwa ababuharanira ubanza kuraba igihugu cacu Burundi aho kigeze uravye Burundi aho bugeze haba mu by'ubutunzi no munsi ugikompaye n'ibindi bihugu by'umutekano mu urabona ko igihugu kirafise ingorane Ibyo rubanza ko ni indicateur none muri dufate nko muri East African Community u rwanda tanzania na kenya na tanzania ni ikihe mhm. gihugu gifite impunzi nyinshi hanze ni ikihe ni kubera iki ico nicaga acarashika ku kintu cyo kumva ibibazo nyamukuru abarundi buganira iyo ni intambwe ikomeye ibibazo byasa n'uwavyegereje ati burya narabumvirije ati ibibazo bazoganira nari nagushima rero eh, n'uwaserukiye ubushyiranganji yashyika no kuri ibyo bibazo kuko ibihambe ni ibihe bibazo dukenera kuganira icyo ni cya mbere mhm. yarabigishije mu mugwi aravuga ati hari ibibazo ibyo byose ni agisesibilite ho ni agisesibilite ho mediya ni ikintu nk'ahantu hari demokarasi kirabwa ko atawurenganya uwundi kugira abwira abanyagihugu aza arabwira abanyagihugu bamwumva icagona n'imigambi y'ibi byose n'imitereza gusa baravuga ati none imeze gute hanyuma iby'amatora biheze ibyo byantunze bijanye n'abanyepolitike ingene bashikira abanywanyi tuba tuva bayidoga hariya tuba turumva ngo babafashwe ukumva umushikiranganje icariho umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ariko aravugana n'amizero y'abarundi maze kubona batumvikana maze kubona nk'umuntu ajejwe kubicegera ca kabiri cegera ca mbere c'inama nshingamateka agenda mu nama nshingamateka yaratuwe ukumva haguma kutumvikana n'urwego rwa leta ibintu biba biriko birasubira mu muriro urumva rero ibyo by'impunzi rero bicaye ibibazo umutekano mu gihugu ku bategetsi hose ukumva yuko ikintu kibazo ivyo bibazo rero ko byo dushaka kuganira rero je nabona ko yari intambwe hanyuma cha kibazo naho cyangwa abitumirwamo ico rero nico kindi rero cova mu nzira burundu kuko abantu bashobora kuganira ibibazo bariho ibibazo ababizi ni benshi eh? ni kandi urabona ko ari byo tuzoganira ko je niko ndabibona murakoze cyane Faustin Kumana kuba rero ikiringo umuhuza yari yihaye kitashitse ku masezerano ngo uko impande zose zitari bwicare hamwe nkuko bisigurwa na makocha tembere umuvugizi w'ibiro vy'umuhuza katika cyari cyateguwe hisunzwe ko impande zombi zobaye zahuriye ku meza y'ibiganiro ariko gushika ubu izo mpande zibiri ntiziricarana ngo baganire ku bibazo byose biteye ingorane nicyo gituma ikirangaminsi kitubahirijwe hari imibonano iri kwirakorwa ku rwego rw'umuhuzi bwiwe perezida yoweri museveni tukaba twateguye kubonana mu mpera za kuno kw'indwi turarindiriye kuko hari imibonano iteguwe tukazogira icyo dushyikirije mu nyuma turafite ibyizigiro ko tuzokwicara hamwe kuko intumbero y'ibiganiro ntugerageza gukuraho ingorane zibonekeje muri kahise turizera ko izo mpande zizicara hamwe tugasaba izo mpande zombi gushyira imbere inyungu z'uburundi birinde gushyira imbere inyungu zabo n'abanyepolitike benshi turabatse ku bw'ibyo inyungu z'abarundi zije imbere gutyo dushishikare kubaka ibihugu byacu ukeneye kuraba ngene vyaba mukajagaye n'ababikoze n'abagendagenda ngaho urabona mwibarabara biri ku mugaragaro ivyo nta bundi bihinga bw'amatohoza buhari ni vya bindi abarundi bama bagenda shoboka twotera imbere twotera imbere ego twotera imbere hanyuma rero Faustin nawati impunzi n'ubu ngomba ndabibutse hari abantu bagomba kwerekana kumenga mu bihumbi cumi na gatanu ari abarundi bahunze ku bwinshi najye narabaye impunzi ariko yivanga mu vyerekeye bizwa shingiro wenyine yaravuze ko guhinyana ibwirizwa shingiro bijanye kandi kwisi yose so so c'est de la souveraineté de l'état na Burundi n'abarundi bonyine afite uburenganzira kuri ico kintu bagifite ko uburenganzira kugikora ariko aravuga yuko le gouvernement iri kwiragira violation des droits de l'homme aba raporo y'ibinyoma mwara yabonye mwese kandi twarayiyamirije nawe itangwe gutahura ukuri ubu tuvugana FDH ejo yasohoye iki impapuro mirongo ndakubwira ibirimo simvuga wewe ariko wahazwe oya ikinyoma tuvuga jewe jewe jewe mu gukuri oya uciye indabo bwose we navuga oya nakwivugira ikinyoma kwara ko kwibutsa kuko niho nari twari kumwe rero kugira dukire dutegerezwa kuvugana ukuri icya mbere bakubajije ibibazo wanze kubyishyura ntabwo ndakubwira ko abanyagihugu barabazwa kandi nabikubwiye ejo bundi n'ubu ndasubiyemo uvuze ko batabajije ngoma ndakwereke ingene babaza abanyagihugu mwebwe ntimu ikibi cyanyu ntimusoma amategeko n'amabwiriza ntimusoma ibwirizwa nshingiro oya ntabyo musoma abanyagihugu burya inzira zo kubazwa ni zibiri gusa ni zibiri ni referandumu ni abashinga amategeko n'abakenguza amateka ndabye raporo yashikirije nkaraba iri tangazo hejeje kuvuga nkaraba ko yavuze ko hariho ko dushobora gusubira guhura mu minsi iri imbere nkaraba ibibazo nk'uko wasohokeye pariseme ariko arabivuga ko byamaze ibyo tuzoganira ko bihari ibyo ntibishobora kumara iminsi ibiri yose ni nk'isaha ni wo mushinge ko nta kindi bafise bapfa kuvuga gusa ngo ibyo bintu ngo byaganiriwe hanze ngo ibyo bintu bimwe by'amoko baramaze kubisaba ko inyanyo guha biratomowe urabyumva ni umwanya mutoya iba byabazoganira nabo ubu ibyo tuzoganira birahari abazoganira nabo mhm. ni bari kuri leta n'abashigikiye twaraye tubumvise itangazo ry'imigambi risomwa inama inama yari yateguwe n'ubushikiranganji bw'ingabo mu gihugu kuki mutabaretse ngo barashye mu parole muri bo abanyamigambi ariyo mwari mwakoraniye cha wishu baratwizigiye ijya do procedure yagenze neza karatangorana ibyo nibisanzwe none kubera iki igihe twari mu kayanza bavuze ko hari ibiganiro byabaye hari ico byashitseko ibyo nibisanzwe nagomba bwe nti ibi byose nibavyegeranye batozi babizanye baca bafatana cya cegeranya cy'umuhuza bariko barasaba ngo akizane aca akizana umuhuza aje hagati hama duce dusozera duce dutaha abariya barundi bose bari hanze batahe aba bafunga ibya politiki bafunguwe kuko nabo n'abarundi barakeneye kuba mu gihugu cyabibarutse mugabo abagize kudeta uyavuze ati ntibarimwo mu muganga w'abadasigana ipro namuri ku biganiro kugira ngo birangire haboneka amasezerano eh, murakoze eh, ko umuhuza ahejeje gushikiriza neza ko ko umuhuza asubiye guhamagaza ibiganiro twebwe twari twabivuze ndabwo ubwa mbere umugambwe abadasigana iprona ni umugambwe wamushyira imbere ibiganiro eh, ibiganiro umuganga w'abadasigana iprona nibyo twubakira ko ibibazo byose twagiye turacamo muri iki gihugu byaba n'ibyo hagati mu mugambwe byaba bijya bijyanye n'amatora twagenda twitaba hari ibibazo twaricarana tukavugana maze inzu y'ibiganiro yamya twisunga kugira ngo dushobore gufata ingingo twebwe rero turavye e, ibi biganiro bitunganywa no muhuza n'ibiganiro umwunganizi w'umushikiranganje yashikirije ngahanye vyabaye mu gihugu byose umuganga wadasigana ipona baravyitavye twebwe tuvuga tuti ikintu cyose inzira yose yo kuganira izotuma igihugu cyacu cogorora tugashobora ku kikaronka agahengwe tukaja kumbure ntawuvuga ngo tuzokitaba amatora uri kurumviriza ingene bariko baravuga n'ingene ibintu bivugwa ko twokutunganya amatora ibintu byose bimeze neza biragoye muri iki gihugu cyacu Burundi mugabo kandi twarabonye mu minsi iheze twaranabikebuye ingene ibyo biganiro byatumigwa. cyane cyane no mu muganga wadasigana iprona warashobora gushika arusha ugasanga iprona yahamaga bahaba baserukiye ni batanu ni batandatu ukiyumvira ati mbega ibyo bintu byo byo bizana nahe eh kuri twebwe twaragerageje kwico kintu gishikiriza kandi eh, mu biganiro bya nyuma ibiro vyo barabyumvise baravyumvise umuganga wadasigana iprona batwumviriza nka iprona gusa kuko hari abava ngaha cyangwa abapfa hanze baza bitira iprona mugabo kazobarondera muri iprona ukababura mhm. ubwo sikubera mwagiye mu mwica mw'ibintu muri iprona cyo kimwe n'indi migambwe gucanamo byarabaye mhm. nahariho tuvuga tuti tuzokwitaba mugabo twitabe kandi mu gihe tuzokuba twahamagawe nk'abadasigana mhm. kandi atabandi batubangikanije mhm. ibiganiro byo hanze murabishigikiye mu ngangwa dasigana byo hanze ibiganiro byo hanze turabishigikiye kuko ubwa mbere no kubanza kuraba mbega ibyo biganiro byabonetse gute kugira ibyo biganiro birinde bishikwako harabaye ingorane haraboneka abanyapolitiki bahunze haraboneka abarundi bari hanze mhm. haraboneka eh, n'abandi bagize kudeta twebwe rero tuyarusha turahurira n'abanyapolitike kandi mu bihe iminsi iheze hari abanyapolitike batahutse kare batashobora gutaha icyo ni ukwemeza neza ko ari intambwe ibiganiro byarusha arusha byashyitse ko kuko iyo bataye ibiganiro hariya ngo abavuye mu gihugu tugende tubonane na ba sinzi bamukunda na ba de bajya bose bashoboye kuza tukababwira ingene ibintu bimeze mu gihugu kumbure bari kuguma bumva ko mu Burundi atari nyabagendwa iyo rero novuga ko ari intambwe ivyo biganiro byashitseko ejo tubandanije n'abandi bazotse maze n'aka kigoro tumaze iminsi tujyamo ibiganiro byabereye ngaha mu gihugu twe twarabonye ubuheruka mu kayanza barenze twari twicaranye n'abandi kandi tukaganira ukabona ko ibyo biganiro byo munsi wa mbere nshyika mu kayanza nabona umengo nicyo kimwe Emetus eh, Mutebutse ari muhinga bw'ivyuma kuri mikro muri kumena Evariste nziko banyanka Faustin Ndikumana muhamagarira abarundi guhindura ingendo umuhuza inyuma yaho adashitse kwihangiro ari yihaye yatunye ko ibindi biganiro muri societe civile mwakira gute kino gikorwa umuhuza ah, bandanya cyo guhuza abarundi koko twe tucakira neza tucakira cyane neza kuko tubona yuko umuntu uratayavuga ngo yashyigikire nawe nyine aba afise gasorobo kuko aba ashaka utuntu ashaka kubirikura nawe tundi twiwe twomworohereza tumenye ko atamurundi n'umwe n'uzotwara igihugu cy'u Burundi muri urwaruka adushaka guca inyuma za hariho ibintu bimwe bimwe bitakogwako ico urumva rero naho ho bamasenede akaza n'ibintu bishobora gusubiza inyuma avuga ati eh, hange hange hange uko muri abarundi banyamwisha ari nkewa attention muraraba ibiki nibiki ama ni menshi uravye n'ingera amatora twayasubiyemo ibi mupfa kuvuga ngo amakuru yaragize pression kuri ku mareta gahamwe igihugu biratuma ibintu byavansa so yuko ikibaye cyose cyamara ikibi hanyuma ikindi ibyo ivyo byo kuvuga ati ati rosoro yayo ira izo izoreka mugabo twe tugume turundira kazoza keza murakoze cyane Faustin Ndikumana Abel Gashatsi namwe turangize interano yanyu niyihe kugira ngo dushitse ku dushike ku masezerano nyakuri ibiganiro byarusha birangire eh, tuve muri soko induruze tuve muri izukuruzukuru interano yacu nuko ubwa mbere twebwe abanyapolitiki abegwa n'amatati muri kino gihugu bose bo kumva ko bari gide baba bariko baganira barondera ineza y'igihugu ntibarondere ineza zabo ni ukuvuga leta ikumva ko eh, umugambi uri ku uno munsi ukumva ko hariho n'iyindi migambwe ishobora guhiganirwa igatwara uburundi abandi nabo bakumva ko abagira opozisiyo bakumva ko batagira opozisiyo kugira bananize abatwara Burundi n'igihugu kiri suvera donke Burundi ni igihugu cyigenga ibwirizwa nshingiro harimo ingingo zishobora guhinduka zishobora guhinduka mugabo kandi bakabyumvikana rero mm. songera ku mana akajambo ka nyuma kugira ngo ibiganiro by'iyarusha bihere tuve muri zuguzuguru haboneka amasezerano intererano ya sawa nyafuride buniyiye interani yasaba imyigaragambyo yasaba nyafurodebu twebwe twaramaze kuyitanga mhm. twarashyikirije umuhuza ingeni twiyumvira iki burya agenda aserukira iki oya aserukira leta eh rero ndi muri leta leta icyo cyakinyoma rero twebwe intererano yacu Nuko uko tutazodadika nta mananiza tuzozana mhm. murakoze cyane terese ndahiranja eh, mwumvise ibyo abandi bashikirije leta mwavuze muti ibiganiro byose tuzovyitaba kandi birabandanya mu gihugu bavuze hejuru hati hari hagize iminsi hari ibiganiro biba mu kayanza abantu bose bifuza ko ibiganiro byinjira bose byotahukanwa ngaha ah, hanyuma umuvudu tukamusabe ko mu biganiro ariko arategura yo kwisunga amategeko yabaye mu Burundi na mpuzamakungu kugira ngo yubahirizwe n'ubu rero tumuvuniye akagohe abyicarire neza mm. hanyuma ahamagare abateza kubijamwo hanyuma anakarabisozere bibaye ngombwa tumuhaye kazi bujumbura kugira ngo arangize n'ingoga interano zongerekana kujya ujya mu guhaye amezi atandatu uracyanira izindi ntara ziva kandi turizera ko bizogenda neza murakoze hmm, reka tubashimire Terence wonda iraje kubona muri mwitavye kino kiyago turabakengurukiye ndabakengurukiye umesha makuru ndakengurukiye n'abaturuki bose bashika ivyimviro by'abaho bahagaze ni muri demokrasi ubundi shimira Nile yose ngenda kumana mwaseruka umugambwe Sawanya Fodebu muri cegera cy'urongoye mwakoze kwitaba ikiganiro kuna nama mwakoze namwe kuntumira kandi nsubiye gukenguruka yuko muri leta bavuga ati ku neza y'igihugu n'abanyagihugu ibyo biganiro tuzobyitaba eh Abel Gashatsi na umurongo w'umuganga w'adasigana iprona mwakoze namwe kwitaba kino kiyago mwakoze cyane kuba mwatwiyumviriye tukaba twizeye ko ibiganiro bigiye gutangura bizoheza bikazanira urukiza uburundi tukazoja mu matora y'ibihumbi na mirongo ibiri igihugu kimeze neza amakazi y'amatora meza mhm, Faustin Ndikumana ku nterano mwatanze musaba yuko eh, nzitizi zovaho kugira ngo haboneke amasezerano namwe turabakengurukiye kubona mwari twitabye nk'uhagarariye ishyirahamwe riri mu yigenga yego murakoze kuba mwadutumiye twebwe akajambo ka nyuma dushikiriza nuko tuvuga tuti muri iyo warusha rero tuzaba tuvuge tuti burya rero ibintu ibiza kintu turarize amategeko amartike amategeko aravuga ingene bica bigenda eh, amartike aya naya burya ntiyo ntiyo tuma na nefiti wahirizwa cyangwa yubahirizwa aho niho muziko kwigwiza gusa uri abandi shimira ni mwebwe mwari mugiteza abiri ngashimira Emete Usemitebutsi yari mu hinga bw'ivyuma ngashimira kandi na Didier iyo nzima yarahagarariye kino kiyago jewe Evariste nzikubanya nkana nari nakiremesheje ndabifurije kururanirwa mu banyu no mu byanyu naho butaha